وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Na katika watu wapo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni, ikimfikia kheri hutulia kwayo, na ukimfikia msukosuko hugeuza uso wake. Amehasiri dunia na akhera. Hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u dhalika huwa ad-dalalul ba'id badala ya Mwenyezi Mungu yeye huomba kisichomdhuru wala kumnufaisha. Huko ndiko kupotelea mbali. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Labisa al-mawla wa labisa al-ashir. Umuomba yule ambaye bila shaka dhara yake ipo karibu zaidi kuliko nafuu yake. وحقيقه هو ني ملينزي موفو نا رفيقي موفو إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitazo mito kati yake. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda atakayo. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Anaidhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru katika dunia na akhera na afunge kamba kwenye dari kisha ikate. Atazame je, bila yake itaondoa hayo yaliyomkasirisha? وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد Na namna hivi tumeiteremsha kuwa ni aya zilizo wazi. Na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Hakika walioamini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale walioshiriki hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao siku ya kiyama. Hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء Je, huoni kwamba vinamsujudia Mwenyezi Mungu viliombo mbinguni na viliomo katika ardhi na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama na wengi miongoni mwa watu na wengi imewastahiki adhabu na anayefedheheshwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumheshimu hakika Mwenyezi Mungu hutenda apendayo هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رؤوسهم الْحَمِيمُ hawa wagomvi wawili waliogombana kwa ajili ya Mola wao mlezi basi waliokufuru watakatiwa nguo za moto na yatamiminwa juu ya vichwa vyao maji yanayochemka yusharu bihi ma fi butunihim waljulud kwa maji hayo vitayayushwa viliomo matumboni mwao na ngozi zao pia walahum maqami'u min hadid na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha u'idu fiha wa dhuqu adhab al-hariq kila wakitaka kutoka humo kwa sababu ya uchungu watarudishwa humo humo na wataambiwa onjeni adhabu ya kuungua الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na miongoni mwa watu wapo wa namna ya tatu ambao imani bado haijatulia katika nyoyo zao, bali itikadi yao inayumba-yumba. Maslaha ya nafsi zao ndiyo yanatawala katika imani yao. wakipata kheri, hufurahi na hutulizana. Na wakipata shida yoyote katika nafsi zao au mali zao au wana wao, hurejea ukafirini. Hao huwa wamekosa dunia ni raha ya utulivu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na nusura yake. Kama akhera walivyokosa neema ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini waliothibiti na wakasubiri. Hiyo hasara ya mara mbili ndiyo hasara ya kweli kweli iliyo wazi. Mwenye kukhasiri hivi, humuacha mwenyezi mungu na akayabudu masanamu yasiweza kumdhuru pindi ya kito yaabudu, wala hayamfai kitu pindi ya kiabudu. Kitendo chake huyo ndiyo hupoteli mbali na hakina uongofu. Badala ya mwenyezi mungu anamuomba ambaye madhara yake kwa kuharibu akili na kutawala mawazo ovyo. Ni karibu zaidi kwa nafsi kuliko kuitakidi msaada wake. Muabudiwa huyo ni muovu mno wa kumtaraji msaada na muovu mno kumfanya rafiki. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa imani yenye kuambatana na vitendo vyema, Mola wao mlezi atawatia siku ya kiyama katika bustani zipitwazo chini ya miti yake na mito. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda pendavyo kumaadhibu mharibifu na kumlipa mema mtenda mema. Ikiwa miongoni mwa makafiri, yupo anayedhani kwamba mwenyezi mungu hatamsaidia nabii wake. Basi na anyooshe kamba mpaka kwenye dari ya nyumba yake, kisha jinyonge na akadirie katika nafsi yake na atazame. Je, kitendo chake hicho kitaondoa hayo yanayomuudhi ya kuwa Mwenyezi Mungu anamnusuru mtume wake? Mfano watulivyobainisha hoja zetu ziwazi katika tuliokwisha teremshia mitume tumemteremshia Muhammad Kurani yote, nayo ni aya zilizowazi ili ziwe ni hoja juu ya watu. Na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa mtakaye kuwaongoa ili isalimike tabia yake na abaidike mbali na inadi na yanayosababisha hayo. Hakika wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake wote na Mayahudi wanaonasibika na Musa na waabudu nyota na malaika na Wakristo wanaonasibika na Isa na majusi wanawabudu moto, na washirikina wanawabudu masanamu. Hakika wote hawa Mwenyezi Mungu atakujua pambanua mbali mbali siku ya kiyama kwa kumdhihirisha mwenye haki na aliyepotea kati yao. Kwani yeye anajua vyema vitendo vyote vya viumbe vyake na atawalipa kwa vitendo vyao. Ewe mwenye akili, ujui kwamba hakika Mwenyezi Mungu vinamnyenyekea na kumtii vyote vilio mbinguni na katika ardhi na jua, na mwezi, na nyota, na milima, na miti, na wanyama, na wengi katika watu wanamuamini mwenyezi mungu na wanafuata maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki pepo, na wapo wengi miongoni mwao wanaopuuza na wala hawamwamini wala hawayatendi maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki adhabu na hizaya, na anayefukuzwa na mwenyezi mungu kutokana na rehema yake, basi hawezi yoyote kumheshimu Hakika mwenyezi mungu ni muweza wa kila kitu, kwani yeye hutenda yapendayo. Haya ni makundi mawili waliozozana kwa mambo yaliyomhusu Mola wao mlezi na yanayomstahiki na siyomstahiki. Kikundi kimoja kikamuamini na kikundi kingine kikakata Basi wale waliokataa na kukufuru Mwenyezi Mungu amewaandalia siku ya kiyama moto utawazunguka na kuwapamba kila upande kama nguo inayopamba mwili. Na uzidi kuadhibu malaika watamiminia maji ya moto mno juu ya vichwa vyao. Yatawapenya mpaka kwenye matumbo yao, viliomo ndani viayuke kama zitavyayuka ngozi zao. Na pia watandaliwa marungu ya chuma, kila wakijaribu kutoka motoni kwa wingi wa machungu na dhiki, malaika watawapiga nayo hayo marungu. Na watarudishwa huko huko walikokuwako na watawaambia onjeni adhabu ya moto unaounguza kuwa ni malipo ya ukafiri wenu.